bi astelenetik behin bezala antxeta irratian gonekin eroberon. Benoan, ba, eta gaur saio berezi berezia prestatu dizuegu eta hortarako hemen ez gaude bakarrik miren eta biok. Ez gaur. Gaurkoan gonbidatu berezia daukagu aspaldiko partez hemen estudioan gurekin. Ainara lasa izango dugu bere obraren inguruan eta hitz egiteko. Eta, bueno, baina gaurkoan ere, bueno, saio potolo-potolo agarri dugu gauza pila batekin, eta, ba, alik eta azkarren, ziko, ala ere, ainara gurtze. Kaixo, gabon denoi. <laughs> Hortaz, hainarari eh, elkarrizketa txiki baten bitartez bere lana ezagutzeko aukera emateaz gain, bueno, edo, gu plazerra izateaz gain, e, Madrilgo neska batzuekin hitz egingo dugu, e, orain gutxi martxoaren amarrean egin zuten ekintza baten ondorioz edo inguruan hitz egingo dugu. Eta bidean anari izango dugu, e, bidai lagun. Baina, nobedadeak nobedade, lantz zer duzu? Ez, ez, eta, Bai, gaurkoan hasiera emane diogu lehiaketa berri bati. Bai, zuta asko gustatzen zaigula eta jendeak parte hartzea ere bai eta bueno, ba, ez gara leinoiz nekatuko hori esateaz. Eta, bueno, ba, gaurkoan ba, pixka eta itzakia izan dezazuten ere parte hartzeko, ba, galdera bat botako dugu saio bakoitzaren hasieran, ba, irungo, bueno, irun eta igual eskualdeko ere emakumen historia gehiago ezagutzeko asmoz, Eta, ba, bueno, galderak eta zuek, ba, ea ezagutze dituzuen emakume hauek, eta erantzunak, ba, bidali edo deitu eta zuzenean esan. Eta bestela, ba, saioa maieran emango dizu erantzuna, lasai egon, jakingo dutzuteta. eta zein da galdera? Ba, gaurkoan... Eh, kotxen kotxekin erlazionatuta dator galdera. Jakin nahi dugu ea zein izan ote zen Irunen e, ba, estatu mailan e, importazio kotxe importazio agentziaik garrantzitsuena e, sortu zuen emakumea.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 Ez. Ah. Bueno, bueno ba, bai, ni bai bat, bai. <laughs> Beti oso modan egoten den, landetxan ez teurua, ba, guk birmol, eta txiki bat ingo dugu, eta landetxan. Kriston, aventura asteguru antolatuko dizuegu. Bokatak eh, papel albale, bai. Bokatak papel albalean, potxoketan ibilaldia eta jakintako putzura vuelta eska. beldur Ez garen lakusten dira. Jo hau el karri Onesikashi Egan egane gertatu da dornaku daukagulako telefonoaren beste aldean. Hau pa dornaku? Kaixo, abon. Abon, zer moduz? Ondo, ondo, hemen txegabilka. Hori, bagun hori eh, Dornaku, barkatu, eh? Barkatu. Hau pa, oiana. Bai. <laughs> Kaixo. Oiana. <laughs> Eldu naiz, mirandu. Aurrekoan bezela. <laughs> Baina, eldu naiz. Anariren lehen kanta entzuten ari ginela sartu da oiana korrika batean estudiora. Barkatu, eh, dornaku? Listo, horrein zu. Hai, oiana. Hau pa, dornaku. Kaixo bueno, ba, ordena hasiko naiz, e, ba, gaurkoan oe, berri, zanbait berri eman beharrean, ba, batekin e, sakonduko dut, ba, izan ere, somo osaguaseko unibertsitate konplutenzeko kampusean, kapila bat dago, naiz eta unibertsitatea publikoa izan. Hori dela eta, zenbait neska kapila eta sartu ziren, elizaren inposakera hori ba, salatzeko asmoz E, ba, bertan gerritiko erabiliustu ziren, emakumeon askatasuna aldarrikatzeko, eta horretaz bain, ba, kapillaren kanpoko paretetan zenbait zinta egin zituzten. E, ba, ekin zau, erakurri ba, daiteke eskubiko prentxan, ba, bagaztauen ekin zau, bortizki kriminalizatu dutela, gezturrak esanez, eta gazteak iraindu. Adibidez, Diberta digital egunkarian onako abirakurri genezaken e, unos 70 ergumenos asaltan la kapilla de la Complutense y se desnudan en el altar hau da, euskaraz, e, bat, e, eh, azta unibertsitate konplutentzeko kaperan sortu dira, eta aldarean biluztu dira. Horretaz gain, apaitza azkin zutela esaten du, bai eta Espainiar kampusetan, kristalukiko erasoak geroz eta gaiago direla, ziurtatzen du, ba, li, e, eh, liberta digitalek. Abezen ordea, irakurri dazak egunea, ba, bilutxik unibertsitate konplutentzeko kaperan, edo guztu txarra eta guztelkeria zarri dira unibertsitate konplutentzean, beste eraso laizista bat. E, infokatolikan honakoa errezatzen dute, konplutentzeko kapera bat profanatzen dute aldararen aurrean bilustu. Homen ja profanazio egin azigera. Eta, ba, bueno, jarraitzeko, ba, tele Madrien, e, eh, dakizunez, ba, Madrien dagoen ikusi egiteken, ba, e, kate bat da. Eta bertan, Elizaren kontrako oioekin eta aita santuaren argazki obstenoak erakutsiz egin zutela ziurtatzen du. Hau da, e, argazki obstenoak ba, itasantua gertzen da, eta ba, lepotikan gurutzea edukio bertean, ba, izbastika dauka zentzilik e, aita, e, aitasantuak. E, gero, ba, inkretxen doa ikusi dezazuen, ba, lehenbiziko Liberta Digitalen, jorogoitan barneska dira, bilutxik sartzen direna kaperan, E, horren ostean, telemaderrien, irurogeita barneska e, bilutxik, guztiz bilutxik egon beharrean, ba, gerritik gora soilik daude e, eta gero ja eh, amaitzeko ba abezen ikusi dezakigu ba e, eh, iru itamarreska hauetariko batzuk izan zirela ba gerritik gora bilustu zirenak. E, gero ba ero, ekin zonen helburuak soilik e, e, telemarriek azaltzen ditu eta ba, bestelakoek ez dituzte inolako ea, azalpenik ematen eta hortaz gain ba e, neska hauei ba e, modu berdinetan aukera bueno, askapena, askatasuna hartzen dute, ba, izan ere radikalak, antiklerikalak, gamberroak, gaizkile taldea, porroetarrak, basatiak, eta abar luze bat ditzen dituzte, eta, eta ba, bueno, e, bezalako irainak ere irakurri daitezke, ba, e, ba, berri objektiboak manbako lituzketen ba, e, komunikabidetan. Mm e, ba, gero jarraitzeko e, ba, zatea, zoin aurrera gomen daukat, e, <laughs> hemen, hemen e, beste titular batea aipatzarren, hori, e, igual behar titular asko botatzen ari naiz, baina benetan oso, oso e, interesgarriak dira, e, izan ere, ba, hemen jartzen duna da, e, errezatzen zebilen ekonomiako ikasle batek dioenez, biluztea zain, neskaik joera homoseksualaren alardea egin zuten, Unibertsitate konplutentzeko errektore gotzak eta Madrilgo arzobispoak dagoeneko ekintzak kondenatu dute. Mhm. Zeinen erraza den eta koldarra den anonimatotik lan egitea. Hau da, e, nik uste dute, diez alditan ez dutela inungo e, itzik galtzekorik e, izan ere, ba, e, zaten dutena da, lehenbik eta bai, e, eskabek, ba, emakumela alarrikatza ere, ba, homoseksualitate eta eta bestelako, oza, homoseksualen eskubidak ere defendatu nahi zituzten, izan ere lizak ba, hauek ere erasotzen bai ditu, eta ba, bai gintzutera homoseksualitatearen ba, e, defentsa bat, baina nori errezatzen zegoen neskau, ba, dirudienez, da, ba, alteratu egin zen, eta mhm. gero ere, ba, kondenatu egin dutela. Eta, bai, ba, neskau ere kondenatu egin daitezkelako, E, ba, proetarrak direnean. Mm -hmm. Eh, dornako, dornako, Mm, be, betetzearen, e, eh, badaukagu telefonaren beste aldean bertan egontzen neska bat, eh, ez dugu bere izenik esango, ez dugu esango <laughs> bere eragilerik ere, nahikoa dugu eh, bere ahotsa entzutearekin. E, e, gazteleraz izango da, gero egingo dugu itzulpena osoki, bai? E, hola? Hola. Hola, ketal? Bien? Sí, sí. Sí. <laughs> <laughs> Vale. Un poco nerviosas. <laughs> Bueno, tranquila. Eh, ¿Nos podrías un poco... Eh, hemos hecho ahora mismo un resumen eh, de los titulares que se han dado después de esta acción en la prensa, bueno, más en realidad sí que igual hemos hecho una lectura de en la prensa más de derechas porque ha sido igual la que más peso ha tomado en todo esto para hacerlo, pero queríamos oír de, de, vuestra propia voz por qué habéis hecho, por qué hicisteis esta acción. Bueno, en primer lugar fue una performance bastante espontánea. Eh, las protagonistas éramos fundamentalmente mujeres eh, y decidimos hacer una procesión eh, a la vez que una de nuestras compañeras cantaba salmos y fuimos tapadas con velos morados como vírgenes hasta la capilla de psicología, entramos, leímos un comunicado y, mm, bueno, no sé si sabéis que además se leyeron una serie de frases de miembros históricos o destacados de la Iglesia Católica que, básicamente em, reducían a la mujer en condición de sumisas y, sucesivamente nosotras nos levantamos las camisetas mostrando en nuestro abdomen determinadas frases que hacían referencia a nuestras propias sensibilidades al respecto. Eh, bueno, en realidad fue una acción conformada por mujeres de muy distintas orientaciones políticas y cada una pues hacía su propia reivindicación personal, ¿no? Había algunas que enarbolaban únicamente la bandera feminista, eh, mientras que otras trataban de enlazarlo con eh, el rechazo a, que, a la existencia de capillas en universidades públicas, que fue fundamentalmente estas dos temáticas las, las, las principales, ¿no? Eh, relevantes en la acción. Bien, es verdad que, como has dicho, sobre todo los, en los, en los medios de extrema derecha y de la derecha más conservadora ha habido una criminalización constante con respecto a esta acción y también es cierto que, se ha reducido a hablar de el laicismo en las universidades públicas, eh, que además de ser una pretensión por la que se organiza la acción, no era la única reivindicación, ni, ni muchísimo menos pero bueno, ante abrirse una ventana de oportunidad en la que pues se puede conseguir que se, el cierre de las, de las capillas en las universidades y en los espacios públicos, pues hay determinados colectivos que han decidido aprovecharlo y etcétera, ¿no? Y pues eso, eh, bien es cierto que también la criminalización de los medios de comunicación eh, ha sido una respuesta directa al contexto en el que nos encontramos actualmente, de unas elecciones a, rectorado de la Universidad Complutense, que son el 6 de abril, en el que hay una derecha bastante fuerte, el candidato que se presenta eh, como posible mm, ganador, por lo menos de la primera vuelta, es Iturmenti, y es un señor pues declaradamente fascista, y bueno, en fin, entonces pues está esta batalla ¿no? entre los socialdemócratas y los de la extrema derecha y por otro lado pues también podríamos contextualizarlo en una campaña que ha habido también anticapillas por parte de determinados colectivos de las universidades y, por último pues en unas elecciones municipales en la que mm. pues, la Comunidad de Madrid se juega bastantes votos al respecto. Porque yo creo que es importante remarcar lo que has dicho, ¿no? que es una universidad pública con una capilla. Claro, sí es que fundamentalmente, pues además de que hubo mujeres que únicamente reivindicaban el tema feminista, ¿no? Como la iglesia es una institución heteropatriarcal, machista, homófoba, pero además, eh, desde mi punto de vista, esa acción no habría tenido sentido si no hubiera sido en una mm, capilla, en una universidad pública, en nuestra universidad pública, ¿no? Porque a lo mejor a la Almudena pues no me hubiera ido a hacerla, pero <laughs> a, una capilla en la que pues eh, que financia, ¿no? Eh, fondos para las investigaciones, que por eso se mantiene, pues sí, considerábamos necesario que esa capilla pues dejase de, existir o, o que habilitasen el espacio para un espacio autogestionado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vosotras eh, hacéis la acción y después de la acción, ¿qué, os ha venido encima, aparte de esta criminalización por los medios? Pues después de la acción ha habido pues mucha difusión, ¿no? Porque en realidad al no participar en la acción, personas que, pues, que formaban parte del mismo colectivo, que no que, pues que mantenían sensibilidades eh, afines, etcétera, pues como que, cada, que cada afinidad atendió para para un lado para otro. Además ha habido una o sea, una criminalización muy directa contra asociaciones concretas como son Contrapoder y RQTR, que en realidad estaban desvinculados totalmente de la organización de la acción y, sí, pues ha sido respuesta a, pues a tratar de criminalizar una facultad en concreto que, bueno, que se conoce por ser eh, un núcleo de construcción de pensamiento crítico y alternativo que llevaban mucho tiempo queriendo criminalizar y han encontrado pues la situación concreta en el momento concreto y obviamente pues han venido encima una serie de falsedades, de mentiras y de difamaciones al respecto de lo que en realidad eh, se produjo la acción, como pues hablan de agresiones, hablan de insultos, hablan de determinadas frases que en ningún momento se pronunciaron, que fue una acción exclusivamente pacífica. Tras leer el comunicado nos retiramos tranquilamente y volvimos a la facultad con cánticos, pero no, o sea, no es lo que han contado que fue tampoco. De todas formas, sí que eh, habéis tenido también eh, apoyo por parte de bastantes profesores y de otros colectivos, ¿no? Claro, claro. Eh, fundamentalmente, pues eh, ha habido pues dos colectivos que son contrapoderías y RQTR, que al verse tan directamente vinculados con esta performance por eh, haberles acusado de reivindicar la acción y de hacerla como suya, pues han decidido pues llevar a cabo una serie de comunicados desvinculándose de la acción, pero apoyando a las mujeres que participaron en la misma, los objetivos que defendía la misma y, y bueno, además de parte de la comunidad académica de la Complutense y de nuestra facultad en particular, eh, pues eh, se ha llevado a cabo un manifiesto que se llama Manifiesto Feminista por una Universidad Pública y Laica, a la que de momento hay unas 1.200 firmas en, sí, en día y medio o sea que hay muchos, muchos apoyos, nos han llamado de un montón de asociaciones, tanto desde el ámbito feminista, de grupos de mujeres, como desde eh, el, ámbito del laicismo, como Europa eh, etcétera, etcétera, apoyando pues a, la represión que han sufrido los estudiantes en concreto de llegar a ver detenciones, a mm, pues mm, a la mañana, a venir a buscar a casa a compañeras y compañeros y compañeros y, etcétera. Entonces sí que ha habido un respaldo bastante amplio por, por parte de la comunidad académica, ¿no? Y esas personas a las que fueron a detener, ¿qué, bueno, ¿en qué posición se encuentran ahora? ¿Qué, qué riesgos pueden correr? Pues hombre, eh, de momento simplemente tuvieron que ir a declarar a comisaría. Eh, parece que, hasta que no se decida si va a haber un juicio o se tramite el mismo, pues mm, de momento no se sabe, pero según lo que, lo que se ha dicho, si ese juicio se llevase a cabo, pues sería entre una pena de cárcel entre seis meses y un año. Eh, cosa que obviamente totalmente desproporcionada y, y, y, si no, eh, pues se tendrían que pagar multas eh, muy muy elevadas eh, con antecedentes penales y está por ver también según los resultados de, las elecciones a rector si hay si va a haber consecuencias académicas ¿no? como la expulsión como la cesión de becas o etcétera Sí, porque, por ejemplo, lo que estás diciendo ahora, eh, la posición que ha tomado el rectorado, bueno, la que puede tomar después de las elecciones, pero el rectorado de hoy en día, o sea, al final, para que vayan a detener a esas personas, tiene que haber una, Hombre, la detención hay gente que o sea, hay diferentes eh, consideraciones al respecto. Hay gente que considera que es más una respuesta de Rubalcaba a Cospedal, que pidió cabezas. Hay gente que piensa que es algo que se lleva más por el Ayuntamiento de Pozuelo, por la Comisaría de Pozuelo. Eh, mm, lo que sí que es cierto es que lo más seguro es que haya sido el propio cura el que haya sido testigo mm. de mm. y haya señalado a personas concretas. Y, bueno, por parte del rectorado, pues eh, el rectorado ha condenado la acción, pero aún así también considera desproporcionadas las medidas que se han tomado al respecto y supuestamente el futuro candidato a rector, que es el sucesor del actual rector, que es Andradas, pues eh, se supone que sí que va a mantener una postura de defensa del estudiantado. Mm. Y <clears throat> para el manifiesto, ¿dónde, ¿cómo podría Pues el manifiesto, eh, hay un blog que se llama Unilaica y entonces pues salen ahí un poco los hechos y, y el manifiesto que han llevado a cabo los profesores al que puede adherirse cualquier persona, eh, componiendo únicamente el nombre y la profesión y, pues ahí está a disposición. De todas formas, en Caos en la Red ha salido también una noticia eh, muy extensa que cuenta pues cómo se han criminalizado a colectivos en particular eh, etcétera pues que además al final eh, está, el manifiesto y además hay una rueda de prensa que dieron los, propios profesores de la universidad en la que pues leen el, manifiesto que, llevaron a cabo ¿no? que se ha tratado de difundir bueno pues eh, ¿Quieres contar algo más? ¿Crees que se nos ha olvidado preguntarte algo? ¿Te apetece decir algo? hombre, yo creo que, está bastante completo. <laughs> creo que, pues eso, hay que contextualizar lo que fue la acción y por qué ha tenido la difusión que ha tenido y por qué los medios de la... De, o sea, quiero decir, han llegado mm, medios de propios del más fascismo absoluto de Madrid a venir a la facultad con cámaras ocultas, eh, es decir, cosas que nunca antes habían acontecido, ¿no? Mm. Entonces mm. remarcar únicamente eso, como pues han excedido los límites ellos mismos de la legalidad y bueno, sobre mm. todo también remarcar que el propio día que se producen las detenciones, que es el día que, se lleva a cabo la misa, En la capilla de para bueno, si de alguna manera es suplir el desagravio que, habíamos cometido, pues eh, se van allí, pues un grupo de unos 30 neonazis que después, al no poder bajar a la Facultad de Políticas, se van a la Facultad de Historia y Geografía de la Complutense y se dedican a pegar a todo estudiante con el que se encuentran, además de verse implicada una vicedecana, ¿no? Es decir, esta hipocresía de cómo la, la libertad de expresión que ellos defienden constantemente, en cuanto se sienten atacados, van y atacan, pero directamente y a base de patadas y puñetazos, no a base de lecturas de comunicados. <laughs> Bueno, pues desde aquí, ánimo, fuerza. <laughs> que <laughs> que habéis generado también, o sea, algo, habéis sacado ¿eh? Habéis sacado a la palestra una cosa, pues que no, que siempre. Antes, eh, Ainara, tenemos una invitada que. Hola. que nos va a conceder luego una entrevista. Decía, ¿no? Que es verdad que la iglesia está como ahí en el día a día, que parece que nada, que pero luego eso, con la iglesia hemos topado, ¿no? Sí, con la iglesia hemos topado, eso desde luego, vamos. Mm. <laughs> la verdad que en un primer momento se planteó todo como unas ganas de de expresar lo que sentíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Cada vez que escuchamos a un cura hablando, cada vez que escuchamos que no podemos abortar, que tenemos que ser sumisas, que tenemos que ser vírgenes, que tenemos que ser protegidas por el hombre, pues fue una expresión de felicidad absoluta que se convirtió en, en una especie de pesadilla y de, y de mm, persecución, ¿no? A lo caza de brujas. <laughs> Bueno, pues eso, lo que hemos dicho antes es aquí fuerza, ánimo y que mm, invitamos a la gente a que firme el manifiesto mm. y que para lo que queráis comunicar cualquier cosa, que tenéis aquí la ancheta y ratia para hacerlo, que luego lo colgaremos en internet, intentaremos darle difusión dentro de pues lo que podamos. Pues muchísimas gracias. bueno, a muchos ánimos. Bueno, e, ostean labur-labur, saiatuko naiz pixkat esaten kontatu diguna, e, honek. Bueno, e, zer, gatik eta zer egin zuten galdetu diegu, eta bueno, ba, performance espontane bat izan zela adirazi du, segatean, eta bueno, pixkat de, deskripzio moduan, ba, hori salmo batzuk abesten zuten bitartean, prozesio gisa, fakultatetik, asistian ibiltzen, ba, ama virginak simulatuz ere, belo moreekin, eta bueno, azkenean ba, bukatu zuten kapilan, e, bertan komunikatu bat irakurri zuten, e, baita Elizako ba, zait, kide ezberdinen olako esaldi bastante impresionanteak, eta bueno, ba, ba, ere horren aurka ba, beraien esaldiak edo adirazina izan zituzten, ba, gorputzen ba, tripan eta idatzirikan, eta hori izan zen ba, pixkat biluzte horren arrazoia. E, Esan nahi izan du bai e, politikoki eh, eremu ezberdinetako emakumeak bildu zirela eta baita ere pixkat helburu ezberdinekin bildu zela jendea e, eh, akzioetan, bai feministi, feministak ziren emakumeak eta feminismotik landu nahi izan dutenak ekintza hau eta baita ba unibertsitate publiko bat izanik ba kapilla bat egotaren kontra ba pixkat aldeko ekintza moduan. Gero, ba, baipatu du ba, hori ez, medio eh, eskubi estremoko medioen eh, ba, kriminalizazio hori. E, eta batik bat e, beraiek landu dutela e, laizismoaren gai hori eta beraiek behin da berri aldarrekatu nahi izan ez dela hori izan beraien helburu bakarra. Eh, eta bizkat kontekstualizatzeko ba bai ikuste dute kriminalizazio exageratu hau ba, bai izan daitekeela e, eh, aprilaren 6 e, eh, unibertsitate konplutensean elektzioa da delako rektorat rektoretzako hauteskundeak Eta, ba, bueno, justuki iturmendi <laughs> aurkezten omen da, oso kandidato e, autetxi ba, fastista. Omen, eta pixkat igual horren ba, erantzun gisa edo ba, hori datorrela eta horregatik eman ditela alako kaina, ez? E, gero ere esaten du, ba, kampaina bat, ba, antikapila hauen orkako kampaina ere zabalagoa izan dela, eta berbada beraiek ekintzau egitean, ba, pixkat beraien kontra etorri dela aurreko gogo guzti horiek, eta baita ere, ba, Madrilen elekzio municipala datoz. Eta ba, guzti horren kontekstuan, ba, igual horregatik ere hartu delako hainbesteko bomboa. E, ba, salatu, salatzen zuten hori Eliza instituzio heteropatriarkal, heteromofobo eta ba, bueno, guzti horren aurkakoa eta gero ba, hori ere bai unibertsitate publikoan ba, ba, horrelako kapila bat egotea eta bera ba, alternatiba gisa espazio autogestionatu bat bilakatza proposatzen dute adibidez. E, hori, zer gertatu den gero, ba, hori difusioan jende ez duerdin egon dela, esaten du batik bat kriminalizatzerako orduan, bi eragile e, bi eragile izartu dietela kaina, kontrapoder eta errek, e, erreketerre. Eta, ba, bueno, e, gezur pila esan direla, e, faltsuk ere pila bat, baien artean e, ba, e, erasoak egon zirela, in, ba, insultuak egon zirela, eta guzti hori ez dela egia. Beraiek guztiz e, akzio pazifiko bat egin zutela eta ba, horren ostean fakultatera itzuli zela eta zela ezer gehiago ere gertatu babesa jasote duten, ba, ba noski baietz, bueno, lehenik eta behin kontrapoder eta errekete errera ba, lehenik eta behin desbinkulatu egin didaz, ez da beraiek burututako ekintza bat zuzenan, baina babesa eskaini dute eta babesa erakutsi dute ekintza goindako kidei, eta gero komunitate akademikotik ere babesa jaso dute, e, manifestu bat atera da, manifestu feminista unibertsitate publiko eta laiko baten alde, egun bakarrean uste dut da honeko mila berreun sinadura jaso dituztela eta bueno, ba, orain ba horrei babesa emateko egin dabiltzat, ez? E, atxiloketen aurrean ere babesa jaso dute, e, errektoratzetik ere bai, e, bueno, unibertsitateak kondenatu egin du euren ekintza, baina ere ados daude oso ba, desproportzionatua izan dela horren aurkako erantzuna. Eta, ba, bueno, galdetzerakoan ea ze eragin izan ditzaketen atxilotutako pertsone, ba, bueno, ba, hori e, deklaratzea jundia momentuz, e, paiketa bat izan dezakete, eta sei hilabete eta urte bateko espetxe zigorra da jokoan doketena, edo bestela, ba, isun oso oso gogorrak, eta, bueno, ba, eta besteltik ere ba akademikoki ba, izango dituztela seguruenik euren ondorioak ba, bai edo espultxoak, edo bekari gabe gelditza eta bueno bai, izan ditzaketela batez ere eh, segun nolako errektore autagaiak irabasten duen azkenean osea ba esaten zuen oraingo errektoretzaren ondorengoak irabasten baldin bazuten ba ezultela arazorik izango baina bai lena ipatutako <laughs> euskalduna bizendun gizon horrek <laughs> mandako <laughs> joan, bai. <laughs> ba, hori aterako balitz garaie, ba, beste egoera baten aurkituko liratekela. Eta bukatzeko, hori babesa jasotzeko, ba, beraiek blog bat aukatela, unilaika, bertan manifestoa dagola, eta gero kaosen larreden ere, ba, albiste oso zabal bat, e, manifestoa ere bertan dago, eta irakasleek emandako prentxaurrekoa, eta bertan ere, ba, txikimendu amateko aukera dagola, beraz, ba, aldetik hori. Ba, mhm. zabalduko dugu ere, eta ja, aliketa babesik gehien jasotzen duten. Hori da. Beno, eta eskertzea dornakuri horregon dela demora guztian, eta lagundu gaituela pila bat kontestualizatzen, ne eh, dornaku? Bai, hemen jarretu. <laughs> Apa dornaku. bai. Hori, dibukatzeko neko noke bizkata azimarratu ere e, eh, telemadriden kasua. E, eh, Prinzipio hori diruiturri publikoa daukan erabide bat izanik, hmm. ba, berak ere olako jarrera bat hartzea, eta bat olako kasu batean, ba, beste kasutan, baina nare hori dakite lotxagarriago eduditzen zait bintzat. Mhm. Eta, eta gero ere ba, komentatzea, bintzat e, impresioa dela, e, represioa dela, zan hauek e, dituzte moduan, ba, gaur egun bizidu, ego bizidu, ego, oza, gaur egun euskal egoerarekin ba, paralelismoa handia dauka, eta eta zakitze, bentzat oso desmesduratu dituzte dela, zakitze. Horren hmm. kontatu hori guztia. Bukatzeko hori, azkeneko datua bukaran gehitzeko, esan du, ba, bai e, e, salatzeko moduan ere, justu atxiloketak emantzian egunean bertan e, meza bat egin zuten bazagitalako sakrilegioa edo sendatzeko <laughs> asmoz. Bai, garbitzeko. Garbitzeko, bai. Eta justuki egun hortan, hogeita mar bat neonazia gertu fakultatean, lehenik eta bain politika fakultatea saiatu zera joaten, azkenan historiakoa juntzean, eta ba, bueno, joka eta jendea jipoitzen ibili omen ziren eta hori ere salatzeko goga zeukan. Mm, mm, bai, azken finean beraiek e, salatu dituzte komunikabide guztietan e, ekintza erabat pazifiko egin dutenean eta beraien eskutik jaso barri izan dugu informazio hau egunean bertan hogeita mar pertsona bilizianean, ez? Unibertsitatean zer beste batzuk jipoitzen eta benetako ekintza violento bat egin zutenean, orduan Mm-hmm. Berrietan ere irakurri ziteken eh, omen eh, apesa astin gomen zutela eta Ezakit, hori ere ze ino egia zen noez baina hori... Eh, ez, ez, omen da egia. Ba, horregatik, ezakit. Horte esan, parte bereieko hori egin alde batetik eta bestetik gezurrak esaten ibili eta olako gezurrak ez, direla edo <laughs> Beno, ba, ba, bai. honekin... Gaia zaldatuko dugu, mhm. guztiz, mhm. musikita bai. pizka jarriko ba. dizugu eta mm -hmm. mila esker dornako gotegatik hor. Beti bezala. Zuei. Musu hondi bat. Vale, ba. nau besarkatu Ta orain ezin izatera Ezin da ino sartu Zuretzatera ikiarre bai, goixoago batetara, eta politiago batetara pasako gara, esan bezala saio hasieran, ainara lasa daukagu gaur gurekin hemen. Eta, bueno, ba, pixkat eh, bere horra ariketak e, aitzakia harturik, ba, zurekin, pixkat ez, elkarrezketan aritzeko goekin, ba, bueno, eh, ariketak da zuk azken, orain, ba, kalean daukazun azken obra, eta ba, badakigu horeretan egon dela, donostian ere bai, eta ba, bai oso formatu berezia, ez? E, hola, radiografiak erabiaz, e, ariak, ariketak izena du, ezakit pixkat e, zer, da, zer da aurra hau eta, eta zer da dirazina izan duzu nagozionek. Bueno, gabon denoi, eskerrik asko gombidatzea lehenengo gauza. E, bueno, ariketak e, da erakusketa honen izena mm, zehatzago esan da ariketak e, lotzea askatzea denean hori da erakusketaren izen osoa ariketak atxerekin ariekin egindako ariketak izan dialako za e, lehen ointxe aipatu du mirenek e, euskarri garrantzitsuena erakusketa honetan erradiografiak diela, Eta, bueno, esango nuke Euskarri garrantzitsua na radiografiak izan arren e, bide horretan nolabait baita ardatz garrantzitsuena niretzat e, eh, ariak izan direla. Ariek ematen ziatelako bidea, ba, ba nire baitan lotu nahi nuen zerbait eh, lotzekoa, ez da? Radiografiak izatea, radiografien aukera nola baita ez da atzokoa eta ez da kasualidadea ere, bada urte batzuk interesatzen zitzaizkiala euskarri moduan e, bueno, pentsatzen nuelako hoiek zirela e, gorputz barruaz ditugun e, argazki bakarrak eta ematen ematen ziatelako ba aukera paregabea e, nolabait e, barruan bizitzen ari nintzen hori dena kokatzekoa, ezta. Kontua izan urteetan ez duela asmatu ondo zerekin ondo adierazi e, bueno, ba, sentitzen nuen hori guztia. Naiz eta afrogak egin dituen eh, margo ezberdinekin eta bar, ba, etzan nola islatzen, e, islatu nahi nuen hori. Eta, bueno, orain pare bat urte edo, ba, bueno, hanka bat austearen eta urte betera beste hanka bera berriz austearen testu inguruan <laughs> nola baita. Eh, sortzen da konkretuliki lan hau, baina, bueno, nahi izaten dut adierazi, hori dala e, lehenengo puntada eman nuen e, nolabait eh, testu inguru objektiboa, ez? Hanka utxita nengoeneko hori. Baino negan niregan nolabait lan honek bide bat lehenagotik hasia zeukala. Eta nolabait momentu horretan ba hartzen dula ja bizitza konkretuago bat eta mm, bueno, e, esan dezake kasualidadez iritsi nintzela horra, baina bueno, uste dut iritsi nintzela baita egin nuen e, bueno, bide baten ondorioz, ez Baina, bueno, momentu erna ariekin eta bar beste kontu batean ari nintzen, eta bueno, kontua da, e, momentu hortan bururatu zitzaidala, e, nola radiografietan e, interbentzio bat ite azkenean horratzarekin eta ariekin, eta orduan, bueno, ohartu nintzela, urazela, ba, urtetan bilatzen den bilen eh, hori, ez da? Mm -hmm. Orduan, bueno, imaginatu dezakezuen momentuko <laughs> poza. bai. Eta, bueno, ba, hortik aurrean nola baita dut bide bat, ba, seguraskin ere baitan ja bide, bueno, bueno urratsak egin zituen hori nola baita eh, konkretuko ba, neukan euskarria, ba, neukan nola eh, bidea iten lagunduko nindun hori, ez da, ba, urratzak eta, ariak eta bueno, gero pixkat e, eh, bazkenean ba, barne, tentsio, pultsio, poz, kezka, bueno, emozio guzti hoien e, eh, em, bueno, kokatzeko territorioa banuen, e, gorputza zen, radiografia zen, ariekin e, josten dituen, baina bueno, ariekin jostearen prozesu hortan sortzen ziren e, nolabait eh, marrazki eta azkenean e, eh, estenak ba, zuten test, bueno, zuten zentzu bat baldin eta argiekin ikusten bazien, ez? Ta hori ere garrantzitsua zen ez e, ikusteko bakarrik, baizik eta bueno, ba nungo gogoa nolabait gorputzari barrutik e, argia ematekoa, ez da? Orduan, ba, bueno, e, ba, azkenean adierazi nahi izan dudana hori da, ba, bueno, barruan neukan e, saltxa guzti hori, ba, nola e, ba, ekartzea, ola, bai, euskarri batetara. Baina, pia, da, azkenean hor barruan egon da, ez, elaboratzen azkenean, baina, pixka, bai. topatu hartzen nuen nola atera. Hori da, hori da. Eta niretzat izan da, bueno, e, hau konkretuki lan bada, baina niretzat hori baino gehiago da, ba, bueno, nola baite, eragindidalako modu bat, pentsatzekoa eta e, e, adieraztekoa, espresatzekoa, naiz eta momentu honetan konkretuki radiografiekin izan den, uste dut radiografiak komila artean pasako direla, momentu baten, baino ariekin eta e, lanean jarraituko dudala, batez ere e, uste detelako landu nahi ditu dela loturak, ez da? Mm-hmm. E, eta, bueno, lotzeko, bueno, uste dut badauka dela, zer lotu oraindik. dik, e, nik ere, eta bueno, ni hortan, ba, bueno, e, lan bat izan da nola baite eh, oso, oso, oso barrura, barrutik egindako lehenengo lan hau, ez, kanpora begira jarri nahi duena, baino bueno, izan da barruan indako lan bat eta abia puntu bat niretzat. Horregatik baita ariketak, ez da? Niretzat, bueno, hola, hola bizi izan nuen, ez nekien zerta ara iritsiko zen oso ondo, eta, eta bueno, boixe. Horre maitza. <clears throat> Eta egia da, <clears throat> bai dela, bueno, pena da irratean, ez dugu hori transmititu, <laughs> baina ikuste, ikusgarria dela ere, eta ez, ba, bi formatu ez du dinaiek naztea, eta ere oso estetikoak dira, azkenen, ez, ba, kolorea, beltza, eta hori jendeak nola, nola hartu du, nola zein izan dira impresioak edo jendeak zera dira zizu. Ba, beira, impresio bat, nahiko orokorra eta jende de xenteka izan didana da, eta, bueno, nik ere nolait intentzio horrekin hartu izan dut hau, ezta? Radiografiena gorputz barruko argazkiak zielako, baina normalean radiografiak ateratzen ditugu zerbait ondo ez doanean, edo ondo ez doanaren ustea dugunean, edo esaten digutenean, edo... Eta badaute, badute pixkate zea tetriko hori, eta mm. iluna, eta... Ai, pixka kalabera, ez? Hori da, bai. hori da, hori da. Eta jende asko kadierazi nola baite eh, ariekin e, eh, e, eh, radiografietan laona hau ondorioz nola radiografiaren karga asko aldatu dela eta pasa dela oso mm, plano poetiko batera, ez? Mm-hmm. Hartu dula beste, beste zaugarritze bat mm, berez radiografiari ematen ez dioguna, ez da? Orduan, ba, bueno, egia esan nik ez nion hainbeste erreparatu horri, baina jendeak hori aipatu izan dit. Eta, bueno, gero aipatu dit baita niri gustatu zait erakusketa bi oain arte indako bi erakusketetan horeretakoan konkretuki audio bat jarri nuen, ze bueno, sortze prozesu guzti honetan bueno, idazten ere aritu naiz eta lanaren parte ziren idatzi horiek baita, orduan bueno, olako bueno, audio bat jartzen nuen erakusketan eta Ni gustut laguntzen zuela horrek ere ulertzen eta testu inguru bat jartzen erakusketari. Eta ni personalki garrantzitsua iruditzen zait. E, e, nahi izaten dut erakusketa bate ikustera noanean ere nolabait jakin bueno, artistak edo pista batzuk edo, ez da, ze azkenean, bueno, nire helburua da aliketa eta, e, bueno, sugeritzea bai, baino jendeari nolabait, e, bueno, pista batzuk ematea. Eta, bueno, horretarako horretan audioaren egin nuen, katalogoan ere, bueno, testu labur batean nolabait intentzioa, asmoa, ideia edo motzean azaltzen nuen, Eta, bueno, gerora ere, erakusketan donostian ere, saiatu nintzen, hori jartzeko aukerarik etzegoenez ez, aurkezpenaren egunean testuak zuzenean eman nituen, eta, bueno, bertan aretoan ere, ba, horeretako katalogan jarri nuen testu hori ere, nola baite, eman nuen, ez da? Ba, bueno, garrantzitsu eruitz alako bizkat, e, eh, ikusleari edo juten zenari, ba, bueno, da, ba, pistatxo batzuk ematea. Eta alde hortatik, ba, bueno, hitz batzuk oso errepikatuak izan dira, ba, jendea asko emozionatu dala, bueno, iritu zaiola benetan, bueno, pixkate eh, bere buruarekin ere iguale eh, topo egin dula, zenbait jendek, nahiko azkenean bakoitzak bere bizi du, baino, baino <laughs> emozioen zea oso universala da, bakoitza bere, bere modura biziko du, baino, Ordun norregon da nola baitolako empatia zera bat, eta bai, bai, hori da, hori da. Eta hori esiak, bueno, impresioa gero, ba, pixkat bakoitza, bakoitza berearekin, baina, bueno, oroar nik ustet e, eh, lanaren, edo nik bizi izandakoa eta transmititu nahi izan dudana, jendea jaso dula, ondo ideia oso argi batekin geldituela eta hori netzat bintza pozgarria da, eh. Misterio ondo dago, baino netzat importantea zen, mm, bueno, nik niretzat egindako lana, baino gero jendea ulertzea, mm. zer, zertan kontatu nahi izan, nuena, ez? Bueno, eta gonekin saioan zaude, eta galdera hau ezinbestekoa, e, beste gauz askoren artean, artista izan da, eta emakume izan da, nola uste, osea, ikuste duzu gaur egun oraindik era gozpen bat dela artisten munduan ere emakume izatea? Bueno, e, lehenengo gauza esan behar dut, nahi artista hitza gehatze zaitela oso, oso handia eta ez da humiltasun zegatik egia da nik, bueno, arte derrak ikasi nituen, hasi nuen, ez nuen bukatu karrera, bueno, gero mila gauza egin ditut, urte asko egon naiz egin gabe, eta lehen aipatu dizuedan testu inguru guztion eta mapiskat ba, sortzen da, e, bueno, bide honi edo sormenaren bideari beste modu batean heltzeko aukera hau, ez da, orduan, Claro, nik esan behar duen nire esperientziatik eta azkenean mikroan, nirean, ba, oain arte ez du dala arazorik eduki e, sortzen hasi naiz, bere ala horretan erakusketa bat ateratzen da, bere ala donostean sortzen da, ez dakitzen neurritan bi aretoetako arduradunak emakumeak izateak eta mm-hmm. jakiteak ze motatako lanetan ari nintzen eraginik izan duen. Akaso bai, Ba, bueno, kasutan, ni neretik kontatuta eta kontutan eukita baita ere, beste lan bat egiten dudala, eta honi, bueno, dedikatzen dio dela, dedikatzen dio denbora eta bar, nik personalki ez dute toperik aurkitu orain arte. Oain ezin dut mm, <laughs> testu ingurutik kanpo tratatu gai hau. E, Bistan da, sormen mailan ere, ba, bueno, ba, beste arlo guztietan bezala emakumeok dauzkagune, ba, ba, zailtasunak eh, handiak diala, are gehiago gaina sormenaren eh, kontua ba, berez badu karga bat ba, bazkenean ba, eh, ba, bueno, sormenak ze funtzio sozial betetzen du, <laughs> edo arteak edo, Ordu eta gero ez da hainbeste denbora ere azkenean atzera behira artearen historian ere arte objektu izatetik eh, sujetu sortzaile izatea emakumea eta bar, bueno, artearen historian emakumezko asko daude, margotuta, baina margolari errekonozitu, ba, ba hoiek ere ate berko ditugu zuen lehiak eta horretan <laughs> e, plazara, ez da? Hori Bueno, nik uste e, ba beste arlo guztietan bezala, ba, bueno, ba, ba zailtasun inkorporatuak <laughs> dauzkala emakume izateak honetan ere, baina konkretuki niretik itzein da eta guain arte indako bidetik ba, mm ba, ezin dut eh, <laughs> esan detena beste, beste zer esan, ez da. Bai, horrere, zu bazaude ere emakumeak plazara, justuki bai. uno, kolektibo edo proiektuan barruan, eta bueno, hori ere ez, pixka torri erantzute jo, askotan topatzen garelako, edo topatzen da mugimendu feministatik askotan emakume artista ba, behar, bueno, behar edo nahi bai. izatera, eta azkenean zailtasun hori ez, bat topatzeko edo... Bai, nik ustot, gakoa hor dagola ustut emakume asko daudela gauzak egiten dituztenak, bai. asko. Eta egia da, historian ez dagola lau mende atzera jun beharrik ikusteko gaur egun e, sortzen ari diren e, emakume hoien eta benetan e, plazan edo biztara e, dauden hoien artean dagoen desproportzioa. Hori ikaragarria da, orduan zentzu hortan nolabaite horiek kaleratzeko, e, e, elkarren berri izateko. Ze askotan hori arazo handia izaten hmm. da, e, ez dakigula nun gauden. Ta bueno, nik uste talde hortatik jartzen dien tresna guztiak e, interesgarriak eta beharrezkoak diala hori dudi gabe. Hmm. Eta, a ber, eh? E, neri oso, oso polita iruditzen zait ideia, oza, oso interesgarria sentimendua jostearen kontua, ez dakit, am, zuk amaitutzat... E, ematen duzu e, ariketa hau edo ba, ba duzu bigarren zati bat izango duela edo beira ni daukat bueno sentsazioa nahiko firmea <laughs> baina bueno sentsazioa e, ez da labukatu alegia fase bat bete dula baino gehiago dela lehen aipatu da na radiografiekin, radiografieekin nolabait barrura begirako oso esplizituki kokatu nahi izan dute barruan lana baina e, loturena, emozioena eta bar e, bueno, e, ez da bukatu. Eta gainera, bueno, ideia bat badut aurra begira, gero nire ez kontatuko izan apiskat, <laughs> aldan arte, baino, baino bai, ba, badut sentsazioa bueno, e, lotzearena, inkluso iraganera pixka begiratu, eta bai, pixkate bueno, ba, hor dauden zenbait kontu josteko beharra, lotzeko beharra, aipatzen dut justu lehen aipatu izudan katalogoko testuan, ariketak netzat ulertzeko, sendatzeko, ibiltzeko ariketa izan dela. Ez? Mm-hmm. Eta konkretuki testu inguru batu, eh, radiograf euskarri batzuk ditu, baina nolaiti ideia oinarrizkoa eta horregatik nigelditzen ez nolaita ariekin dialako lotzen jarraitzeko bidea ematen diatenak ez. Zer lotu, ba, hortan nahi nez. <laughs> bueno, eta beste gauza askoren artean, mm. ere, ba, horeretan eginda olako eta bat berdintasun kontxeiorako logoaren bila, eta, bueno, ba, zuk aurkeztu eta irabazi egin duzu gainera. Ez dakite, bueno, nik logoa ikusial izan dut, baina Bai, zergatik aurkeztu zera eta zer, zer izan da ez, batez ere adierazi nahi duzuna logo horren bitartez? Bai, bueno, lehiak eta zegola jakin nuen, aukera eman zitzaidan parte hartzeko, eta, bueno, egia esan, ba, irutzen zitzaidan, ba, bueno, agian ekarpen grafiko interes jarri bat egin nezakela, ez da? Eta, bueno, aurkeztu nintzen, e, irabazi <laughs> dut, eta, bueno, ez dakit, e, adierazi nahi izan dudana, baina inun e, azkenean logotipo batek, Osa, zaila da laburtzea irudi baten e, adierazi nahi den guztia eta aurkitzeak abitu behar den guztia eta eta seguraski hori ere eta aurkezpen egunean aipatzen, no? seguraski e, asmatu dezula uste dezunean ere bakoitzak modu batera ikusten du eta hori gerora pasa zait ba, hau ba neri hau iruitzen zait bestea ordun bueno nere azkenean aspirazioa da bueno balio badu gutxien ez eh, <laughs> denontzat ba bueno gero norbeak ikus dezala ta azkenean oinarri oinarrian e, bueno jarri ditu nolabait eh, bi ikur e, bueno berdin e, ikurra nolabait ba bi marra paralelo azkenean eta gero bueno, borobiletan nolabait e, borobilekin osatutako borobil bat ba, kontseiluaren ideia nolabait iradoki nahian. Eta bueno, ba, borobilen historia hori ere, ba, bueno, iruditzen zitzaian, ba, ba, Euskal Herrian ere zeukala e, eh, nolabait simbologia guztia eta borobilekin eta bar E, bueno, asko non nahi daude historian mm. mitologian zirkuluak eta barremen ordun. Bueno, eta emakumeak bereziki baita ere jardun askotan bildu izan gara zirkuloan, eta bueno, olako elementu simple batzuekin nahi izan nuen. eta bueno, gero hori dena nola baite eh, olako rosa fuksia batekin eh, tindatu dut, bueno, Euskal Herrian baude emakumekin zailak ere kolore hori erabiltzen dena munduan ere bai, eta egia esan egatazka txiki bat izan nun kolorearekin, zesaten nuen ez dekin zenbateraino eraino rosaren olako bandera hori hartu behar nun, baino bueno, egia da ondo funtzionatzen zula estetikoki, eta hortaz aparte, ba, bueno, pixkat begira egon nintzen baita ere, munduan zehar ere emakumeak erabiltzen dituzten kolorea, ba, feminismoa morea eta guzti hortaz aparte emakume askok munduan zehar erabiltzen duten kolorea da. Ba, oso kolorea indartsua ere bai, oso indartsua da eta hori ere adierazi nahi nun. Orduan, bueno, guzti horren mm. zea bada ta bueno, hoixe. Bai, eta, bueno, e, ariketak e, esposizioa, bueno, esan duzu, horeretan egon da, donostin ere bai, okendon, emendik aurrera, aukerarik izango dugu ikusteko berriz, edo... Ba, bai, bueno, data, bueno, hilabete konkretu bat esan dezaket, eta beste ez dakit <laughs> oraindik. Oi hartzunen eh, jarriko dut erakusketa, segura aski, baina oraindik ez dakite ze hilabetetan, eta gero azaroan e, eh, ondarribiko modoti tailerrean egongo da e, muestratxo bat e, ikusgai. E, bueno, bide batez esan dezadan hilero erakusketak egiten dituztela oso interesgarriak eta eta animatzeko, kale nagusian dago, oita zortzigarrenean. Eta, bueno, ba, bertan e, gotzonek eman zidan e, erakusketa egiteko aukera, eta bueno, e, osorik ez dakabituko, baina bueno, ingo du muestratxo bat, eta horrez gain, bai aukera daukadan pixkatu momentu horretan egiten ari naizena ere erakusteko. Azaroan mm. denez, ba, buruan dabilkidan ideia horren lehenengo pausoak igual eman da egongo diata. eta ja agindu dut, orduan ja bai Horri <laughs> Hori da, eta zer da, orain, bueno, hemendik aurrera edo proiektua dituzu beste gauzaren batzuk, beste ideia batzuk, beste lehiaketa batzuk, mm. <laughs> bai, bueno, e, eh, lehena ipatu deten bezala biskatariak izango dira e, ez dugu esango protagonista bakarrak, baino bai e, ba, eta nagusiak, segurazki. Bueno, ariak edo sokak edo bueno, piskate bide hortatik da. Eta, bueno, e, pixkat e, kontatu nahi dudan historia eta, bueno, testu batzuk ere idazten ari naiz horren inguruan, pixkatera mango nau mila da laro laura, eta, bueno, ba, Euskal Herriko gatazkakin lotutako egoera konkretu batean, epa, mhm. <laughs> barkatu, e, ba, bueno, bizi izan egoera edo gara bati erreferentzia egin nahi dion e, lan bat izango da, ba, gara hartako utxune eta, eta loturei erreferentzia egin nahi diena, ni personalki bizitakoa, eta, bueno, gehiago ez dut esango. Bale, <laughs> ba, hor txautzeko dugu bai. gero... Nahi duenak, azaroan. Azaroan. Modo tira Hori da. da. Eta gero ere, ba, zu gehiago zagutzeko, ba, blogare badaukazu. Bai. Ainara lasa. Hori da, beraz, bertan sartu eta aukera izango zuen ikusteko ere. Eta idatzi. <laughs> Ainara, informatuak maintendu du eh? Bai, bai, bai, e, eh, noske, noske, torriko naiz, eh, nahi dezuten aldiro. Bai. <laughs> ez esan oso aldo zen, pitzatzen dut <laughs> segituan. Beno, ba, mi esker rainara, e, onera gerturatzeagatik, hori esandakoa, gonbidatua, nahi duzun guztietan. Plazer bat izan da. Plazerra. Ba, eh. niretzat, plazerra, etorriko naiz berriz. <laughs> izan da, eta beno, ba, denboraz larri gabiltz, e, gauzaz beteriko saioa izan dugu, eta ez, ikusi dugunez, bueno, ba, telefonak okupatuak egon dire. Bai, baina, bueno. Ezakit, ba, ba, esango egun orden. Bai. Berez, galderaren hasieran Josefina Ortiz berea dugu, Eta berez, nahiko berezia den e, emakumea e, oso e, bidaizalea izan zen eta kuban kriston negozioak egin zituen. E, gero webueltatu zen eta hori mirenek oso ondo esan duen moduan e, agentzia bat izan zuen, Bai, e, kotxe importazio agentzia, mhm. bueno, hasieran txikia izango zen, ahonditzen joan zen, eta suposatzen dut beste manegozioietatik ba, diru aukita ere inbertsioak eginez, bazkenean ba, estatu mailako garrantzitsuena bilakatu zuen. Aha, eta hori dugu, irunen bertan bizi izan zen emakumea eta guztiz ez ezaguna irundar eta eskualdeko jendarentzat beste hainbat eta hainbat bezala. Josefin Ortiz berea. Hori da. Hortxe. Bueno, eta mendikan bihaztetara, zuekin ere hemen antxeta irratian, erriotxaken laro gita bederatzi.sazpi, antxetairratia.com. Gonekin? Ero, beron. Muxo handi bat denei. Muxo. Agur.